Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Հակառակորդը շփման գծի արևելյան ուղությամբ կիրառել է հաստոցավոր հակատանկային նռնականետ։ Ապրիլյան քարուրիա պատերազմի տարելիցի կապակցությամբ Արցախի նախագահը ուղերձ է հղել։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում կկատարվի Սուրբ Պատարակ նվիրված Ապրիլյան պատերազմում զոհված քաջարի հայորդիներին։ Հայկյան հատուկ մրցանակը հետմահուշ նորվել է Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանին։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Արցախի արտգործնախարարությունում։ Հանրապետությունում սկսվել է ներգրված սերմերի անհատույց բաժանման գործընթացը բաց դաս նվիրված Եղիշեչարենցի ծննդյան 120-ամյակին։ Այսօր ծիծաղի եւ հումորի համաշխարհային օրն է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Մարտի 31-ին եւ լույս ապրիլի 1-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափ իրած ձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 35 անգամ հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 300 կրակոց։ Շփման գծի արևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է հաստոցավոր հակատանկային նռնականետ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Նույն աղբյուրի համաձայն մարտի 31-ին ժամը 14:45-ի սահմաներում Պաշտպանության բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտման հետևանքով մահացու վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի պայման պայմանագրային զինծառայող 1993 թվականի ծնված Գոր Գևորգի Հովանիսյանը։ Դեպքի մանրամասները པարզելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված ինձարայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ուղերձ է հղել ապրիլյան քարորիա պատերազմի տարելիցի կապակցությամբ։ Սիրելի հարինագիցներ, Մեկ տարի առաջ Ադրբեջանը լայնածավալ գործողություններ ձեռնարկեց Ղարաբաղա-ադրբեջանական սահմանի գրեթե ողջ երկարությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն կրկին փորձեց ուժի միջոցով լուծել ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտությունը, կործանել Արցախի անկախ պետականությունը, նոր ցեղասպանություն իրականացնել հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Տշնամու ագրեսիան լիակատար ձևով ձախողվեց եւ նա գրեց մեծ մարդկային, նյութական ու բարոյական կորուստներ, չկարողանալով կյանքի կոչել իր նենք ծրագրերից եւ ոչ մեկը։ Հակառակորդն առերեսվեց Արցախի հանրապետության մարտունակ զինված ուժերի, մեր քաջարի զինվորների, մեկ բանակ դարձած մեր բնակության Արցախի կողքին ամիջապես կանգնած ողջ հայ ժողովրդի, մայր Հայաստանի եւ Սփյուռքի հետ։ Հայ ժողովուրդը կրկին ապացուցեց որ իր համար ամենաթանկը անկախ եւ ազատ հայրենիքն է, որը մենք ի վիճակի ենք հերոսաբար պաշտպանել ցանկացած ոտնձգությունից։ Ցավոք, հակառակորդի ստոր եւ սադրիչ գործողությունների հետևանքով ունեցանք անդառնալի կորուստներ։ Զոհվեցին տասնյակ զինծառայողներ, նահատակվեցին խաղաղ բնակիչներ։ Հավեր փառք ու պատիվ նրանց պայծառ հիշատակը միշտ վառ կմնա մեր սրտերում, նրանց խիզախությունն սխրանքը ուղենիշ կհանդիսանան գալիք սերունդների համար։ Պարտություն կրելով ռազմի դաշտում Ադրբեջանը չի հրաժարվել իր զավթողական ծրագրերից։ Նա շարունակում է վարել հայատյաց քաղաքականություն, չի դադարում իրականացնել հարձակողական գործողություններ քաղաքական, տեղեկատվական, դիվանագիտական հարցություններում, գրեթե ամեն օր խախտում է զինադադարի ռեժիմը մեր սահմանների տարբեր հատվածներում։ Նրա ղեկավարությունը չի ཐակցնում, որ հետամուտ է ռևանշիստական քաղաքականությանը։ Այսպիսի պահվածքը ոչ այլ ինչ է, քան ահաբեկչություն, ցեղասպան քաղաքականության հերթական հրեշավոր ու անմարդկային դրսևորում։ Այս ամենը մեկ անգամ եւս հաստատում է մեր ժողովրդի համար դարավոր մի ճշմարտություն Մենք պետք է միշտ լինենք ուժեղ ու միասնական, ազգովի պաշտպանենք մեր ազատությունն ու անկախությունը եւ կերտենք արժանապատիվ ապագա գալիք սերունդների համար։ Սիրելի ժողովուրդ, մեր ոգին ամուր է, կամքը անկոտրում, նպատակներն արդար։ Մենք պաշտպանում ենք մեր հայրենի հողը, մեր տունն ու ընտանիքը, քրտնաջան աշխատանքով շենացում մեր երկիրը։ Դա սրբազան առաքելություն է, որը մեր ժողովուրդը միշտ էլ պատվով կիրականացնի։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմում զոհված քաջարի հայորդիների համար վաղը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում եւ Հայաստանյաց Առաքելական եկեղեցու թեմերի առաջնորդանիստ եկեղեցիներում Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ կկատարվի Սուրբ Պատարագի հոգեհանգստյան արարողություն։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն ապրիլյան քարոռիա պատերազմի վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել։ Նրանում մասնավորապես նշված է. Արցախի դեմ Ադրբեջանի ապրիլյան ագրեսիայից 1 տարի անցել։ 2016 թվականի ապրիլյան 4 օրերի ընթացքում Ադրբեջանը Արցախի դեմ իրականացրեց այն նույն ագրեսիվ գործողություններն ու բարբարոսությունները, ինչ շուրջ 4 տարի շարունակ 1990-ական թվականների սկզբին, երբ ռազմական ուժով փորձում էր ճնշել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման եւ սեփական բնորոշ նորանում ապրելու իրավունքը։ Մենք գլուխ ենք խոնարհում բոլոր հերոսների հիշատակի արչև, ովքեր զոհվեցին հետ մղելով Ադրբեջանի հարձակումը Արցախի դեմ եւ իրենց կյանքի գնով կանխեցին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հանդեպ զանգվածային ոչրագործությունների իրականացումը։ Ադրբեջանի արկածախնդրությունը ծանր հարված հասցրեց խաղաղության գործընթացին։ Ապրիլյան պատերազմը եւս մեկ անգամ ցայտուն կերպով ապացուցեց, որ Արցախը երբևէ եւ որևէ կարգավիճակով չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, իսկ Արցախին ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրականացումը անշրջելի է։ Արցախի հերոսմարտական խաչ առաջին աստիճանի իշխանշանի ասպետ Ռոբերտ Աբաջյանի հիշատակի նվիրված հուշ ցերեկույթին մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, հերոսի հարազատները, մարտական ընկերներն ու զինվորականներ։ Միջոցառման մասնակիցները մեկ րոպե լռությամբ հարգել են հայրենիքի սահմանների պաշտպանության ընթացքում զոհված հայրենիների հիշատակը։ Ներկայացվել է Ռոբերտ Աբաջյանի անցած ուղու եւ գործած սխրանքի մասին պատմող տեսաֆիլմը։ Իր խոսքում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը ընկերները երախտագիտություն է հայտնել Ռոբերտ Աբաջյանի ծնողներին հայրենասեր եւ հերոս զինվոր դաստիարակելու համար։ Վիգեն Սարգսյանը հերոսի ծնողներին է հանձնել Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Հայկյան հատուկ մրցանակը, որը շնորվել է Ռոբերտ Աբաջյանին հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս ցուցաբերած բացառիկ խիզախության, անznորացության եւ անմնացորդ նվիրումի համար։ Այսօր Երևանի Եռաբլուր զինվորական Պանթեոնում երկրապահ կամավորների միության անդամները հարգանքի տուրք է մատուցել Քարորիա պատերազմի ընթացքում զոհված զինծառայողների հիշատակին։ Միության փոխնախագահ Պայստազորի փոխգնդապետ Վազգեն Վարդանյանը նշել է, որ ապրիլյան պատերազմից հետո բանակն ավելի է վերազինվել, սահմանում տեղադրվել են տեսահսկող սարքեր, ինչը թույլ է տալիս հակառակորդի քայլերը վերահսկել պետք է ցանկացած պահի պատրաստ լինենք, Ադրբեջանը կարող է կրկին սադրանքների դիմել, նշել է Վազգեն Վարդանյանը դասեր քաղել ենք։ Քաղել ենք, որովհետև ունենք այսօր տեղադրված բոլոր տեսահսկող սարքերը ամբողջ երկայնքով հսկվում է սահմանը։ Իսկ դասեր քաղելը քաղում ենք, որովհետև մենք զինվորի կողքին ենք։ Դե պատրաստ լինենք ցանկացած, բայց մեր մի զինվորը արժե ամբողջ Ադրբեջանի բանակը։ Իրենք իրենց զինվորին չեն գնահատում։ Մենք հող չունենք անցնելու ավելին, մենք դեռ տարածքներ ունենք ազատագրելու, ասել է Պահեստազորի փողգնդապետը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ 1 տարի առաջ նախարարցակ եղած Թշնամին նորից Արցախի շուրջ համախմբեց աշխարհասփյուր հայությանը։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Պետք է խոստովանել, որ ապրիլյան պատերազմը մարդկային վարոյական ու նյութական վնասից բացի սթափեցրել ու հիշեցրել է բոլորիս, որ պատերազմը երբեք չի ավարտվել։ Բանակի վերազինման հզորացման հարցը հայոց պետականության ու ազգյան վտանգության գրավականն է։ Սա գիտակցեց հայրենիքը միշտ սրտում պահած յուրաքանչյուր հայ անկախ իր բնակության վայրից, անկախ իր անձնագրում նշված քաղաքացիությունից ու հենց պատերազմի օրերին սկիզբ առավ հայոց բանակին ապավեն կանգնելու ինքնաբուխ շարժումը, որը շարունակվեց ամբողջ տարին ու դեռ շարունակվում է։ Իսկ այդ օժանդակությունը նպաստեց մարտական դիրքերի վերազինմանը, տեխնոլոգիաների ներդրմանը, որով եւ մեծացավ զինվորի անվտանգության երաշխիքը։ Արցախի սահմանի հարավային հատվածում, որտեղ անցած ապրիլին ճշնամին վերահսկողության տակ վերցրեց մի քանի դիրք, պաշտպանության բանակը ձեռնարկել է համապատասխան միջոցներ պաշտպանական գծի ամրակայման, մարտական դիրքերի վերազինման ուղղված այս ինչ դիրքեր, որ այս գործողությունների ընթացքում գրավել է, առաջինը դա եղել է անհավասարազոր մարտի պատճառով մեծ ուժեր ու տեխնիկա է այս հատվածում գործողությունները իրականացրել մեր դիրքի ազնագազմի դեմ, որոնք որ այդ ամենից ելնելով դիրքը չի կարողացել պահվել ու զիջումներ են գնացել։ Կապիտան Իշխան Գրիգորյանը անձամբ է վերահսկում այս օրերին ընթացող շինարարական աշխատանքները, որի մասին Պաշտպանության բանակի սպան անվտանգությունից ելնելով ընդհանրական է խոսում։ Ապրիլյան գործողություններից հետո կատարված ինժեներականները լավ եւ գերազանց վիճակում են։ Ազնակազմը տիրապետում է հակառակորդին, տիրապետում է հակառակորդի ամեն մի գործողությանը եւ ընդհանրապես ոչ մի զիջողականություն չկա տվյալ հատվածում։ Ընդհանուր կառավարվածությունը կոնկրետ զինվորի անվտանգության համար ամեն ինչ արված է, ոչ մի հատված չկա անվտանգության հարցերի շուրջ, որ կարել է հակառակորդի կողմից խոցել լինի մեր զինվորը, նույն տիպի ճնշողական կրակային կետերը ու մնացած դիտակետերի առումով է նույն ձևի ամեն ինչով կահավորված է, թե հակառակորդին ճնշելու, թե հակառակորդի մատույցները դիտարկելու համար։ Ամեն ինչ սահմանված կարգով մի բան էլ ավել մակարդակի կառավարված է։ Կարող ենք ասել, որ իրադրությունը բացարձակ կատարյալ վերահսկողության տակ պաշտպանության բանակի այս ուղությամբ։ Այո մեր դիրկապանները թե գիշերային ծառայության, թե ցերեկային ծառայության հակառակորդի ամեն մի շարժը սկսած գիշերը նույնիսկ իր խրամատից դուրս գալուց սկսած մեր զինվորը ու մենք տիրապետում ենք ու դրա մեր դրա դեմ Ամեն գործողություն ժամանակին կատարվում է հակառակորդի շարժը կամ առաջխաղացումը կանխելու կամ ուրիշ այդ ամենը տիրապետվում է, վերահսկվում է ու կանխվում է։ Այս ամիսների ընթացքում դիվերսիայի փորձեր բան եղել են այս ուղությամբ։ Վերջի ամիսների ընթացքում կոնկրետ դիվերսիայի փորձեր այս ուղությամբ չեն եղել, բայց ընդհանուր հակառակորդի շարժ կամ ինչ որ դիվերսիայի հետական նպատակ, բլան ինչ որ մշակելու շարժեր նկատվել են եւ կասեցվել են։ Որն է այն առաջին պահանջը, որ ներկայացում եք մարտական հերթապահություն կատարող զինվորին։ Ամենակարևորը մարտական ոգին, բարձր լինի զինվորի։ Էտա, զգոնություն մարտական ոգի։ Տվյալ պահին սահմանին էտա։ Բելլալալայան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում նախարար Կարեն Միրզոյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել գերատեսչության 2016 թվականի գործնեայության արդյունքների ամփոփմանը նվիրված աշխատանքային խորհրդակցություն արտգործնախարարության ղեկավար կազմի եւ կենտրոնական ապարատի աշխատակիցների մասնակցությամբ։ Խորհրդակցության ընթացքում արտգործնախարարության գլխավոր քարտուղար աշխատակազմի ղեկավար Սեմյոն Աֆիանը հանդես է եկել զեկույցով ներկայացնելով հաշվե վետու ժամանակահատվածում Արցախի արտաքին քաղաքական գերատեսչության եւ արտերկրում Արցախի մշտական ներկայացուցիչների կողմից իրականացված աշխատանքները։ Խորհրդակցության ավարտին քննարկվել է Հանրապետության նախագահի կողմից արտաքին գործերի նախարարության արչեւ դրված խնդիրների լուծման ընթացքը։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ գերատեսչության գործնեայության արդյունավետության բարձրացման առնչվող մի շարք հարցերի։ Արցախի արտգործնախարարության ղեկավարը համապատասխան հանձնարարականներ է տվել գերատեսչության ստորաբաժանումների պատասխանատուների Հանրապետությունում հանրապետություն են ներկրվել Գառնանացյան մշակաբույսերի շուրջ 300 տոննա սերմեր ավելի քան 12000 հեկտարի համար։ Այս մասին ասել է գյուղնախարար Արամ Մխոյանը։ Ներկրված սերմերի անհատույց բաժանման գործընթացն արդեն 1 ամիս է սկսված է, որոնք տրվում են այն հողօգտագործողներին, ովքեր նախապես հայտեր են ներկայացրել։ Յուղատու մշակաբույսեր ցանողներին տրվում է սերմ եւ պարարտանյութ, իսկ հատիկային մշակաբույսերի մասով միայն սերմացու ասել Արամ Մխոյանը։ Նրա խոսքով գառնանացամշակաբույսերի բազմազանությունը այս տարի բավականին մեծ է։ Քաղաքաշինության նախարարության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի մի շարք փողոցներում բարեկարգման, փոսալցման, ասֆալտապատման աշխատանքներ են կատարվում։ Նախարարության ճանապարհաշինության քաղաքականության բաժնի պետ Գենադի Հակոբյանն ասել է, որ աշխատանքները սկսվել են Ստեփանակերտի Նաբերեժնայա փողոցից եւ շարունակվում են Բաղրամյան, Արթուր Մկրտչյան, Անդրանիկի, Վազգեն Սարգսյան ազատամարտիկներ հատվածներում։ Այս աշխատանքների շրջանակներում իրականացվում է փողոցների բարեկարգում, մայթերի եւ երթևեկայքին մաս մասի ասֆալտապատում կոյուղագծերի կառուցում։ Փոսալցումն ավարտելուց հետո իրականացվելու է գծանշում։ Փողոցները կունենան նաև արտաքին լուսավորություն, տեղեկացրել է Գենադի Հակոբյանը եւ նշել, որ աշխատանքներն իրականացնում է Վիրաժ արտադրական կազմակերպությունը։ Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում տեղի ունեցել բաց դաս նվիրված Եղիշե Չարենցի ծննդյան 120-ամյակին Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում պոետին նվիրված միջոցառումը կազմակերպել էր Հանրապետության վաստակավոր ուսուցչուհի Նաիրա Թամրազյանը։ Միջոցառման ընթացքում նա անդրադարձավ Եղիշե Չարենցի կյանքին ու գործնեությանը միաժամանակ նշելով, որ նրան բացահայտելու համար մի ամբողջ կյանք է պետք։ Ես ինչքան ուսումնասիրում եմ, ամեն անգամ ավելի եմ խորանում Չարենցի ստեղծագործունից համար հայտնաբերելու, Չարենցը հայտնաբերելու։ Մենք մեզ համար հայտնաբերում ենք այն Չարենցին, որը ապրելով իր ժամանակաշրջանում տեսել է դարերը, տեսել է մեր Արցախյան գոյապայքարը, տեսել է մեր գալիք բոլոր հաստանակները։ Հարցին թե որն է Չարենցի գախնիկն ու ուժը, որ երբեք չի հնանում, Նաիրա Թամրազյանը պատասխանեց. Նա մենակ իր ապրած ժամանակի համար չի ասել, մեր օրերի համար, գալիք օրերի համար։ Շարենցյան տարում միջոցառումներ դեռ էլի կլինեն նշեց նա հավելելով, որ դա մեր турքն է մեծ բանաստեղծին, որն անհրաժեշտ է մեզ Շարենցի ոգին մեզանում միշտ արթուն պահելու համար։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանում սկսվել է լռության օրը եւ մինչեւ քվեարկության ավարտը ապրիլի 2-ի ժամը 20-ը երկրում արգելված է ցանկացած քարոշչություն այն քաղաքական ուժերի կողմից, որոնք մասնակցում են խորհրդարանական ընտրություններին։ Շվեյցարիայի մայրաքաղաք Բեռնի վաճառակետերում Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի նկարով շապիկներ են հայտնվել։ Շապիկների վրա նկարից բացի տեղ է գտել անգլերենով սպանիր Էրդողանի գրությունը։ Այսօր ծիծաղի եւ հումորի համաշխարհային օրն է, որը նշվում է ամբողջ աշխարհում։ Այդ օրն ընդունված է կատակներ անել մտերիմների ու տան անդամների հետ։ Տոնի ցակման վերաբերյալ կան տարբեր վարկածներ։ Համաձայն տոնի ցակման մասի մի վարկածի սկզբնապես ապրիլի 1-ը շատ երկրներում նշվել է որպես գառնանային գիշերահավասարի եւ զատկի օր։ Ծիծաղի օրն ընդունված էր կատակով ծաղրել միմյանց, ինչպես նաեւ միմյանց անիմաստ հանարարություններ տալ մարզասերների համար։ Հայկական արմատներով ռուսաստանցի գեղասահորթուհի Եվգենիա Մեդվեդևան Բաբասյանը նոր համաշխարհային ռեկորդ է սահմանել կարճ եւ կամայական ծրագրերի արդյունքում հավաքած ընդհանուր միավորներով։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ։ Վարկյանում 3-ից 8, առանձին վայրերում 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 4, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։